Այսօր մայիսի 14-ն է, տարվա 134-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1509 թվականի այսօրը Անյադելոյի ճակատամարտում ֆրանսիական զորքերը հաղթում են վենետիկցիներին։ 1643-ի այսօրը Լյուդովիկոս 14-րդը դարձավ Ֆրանսիայի եւ Նավարայի թագավոր։ 1900 թվականի այսօրը Փարիզում տեղի ունեցավ երկրորդ համառային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությունը։ 1939 թվականի այսօրը 5 տարեկան պերոացի Լինա Մեդինան երեխա ունեցավ դառնալով բժշկության պատմության ամենաերիտասարդ մայրը։ 1948-ի այսօրը Դեյվիդ Բեն Գուրիոնը հայտարարեց Իսրայելի անկախությունը։ 1963-ի մայիսի 14-ին Քուվեյթը դարձավ մականթամ։ 2009 թվականի այսօրը բրիտանական հայտնի Jethro Tull ռոք խումբը համերգ տվեց Երևանում։ Այսօրը ծնվել են 1316 թվականին Գերմանիայի թագավոր հռոմեական սրբազան կայսրության կայսր Կարլոս 4-ը 1727 թվականին անգլացի նկարիչ 18-րդ դարի խոշորագույն վարպետներից մեկը Թոմաս Գինզբորոն Նա աշխատել է դիմանկարի եւ բնանկարի ժանրերում։ 1885-ի այսօրն է ծնվել գերմանացի դիրիժոր Օտտո Կլեմպերերը։ 1904 թվականին խորթայն բանակի գեներալ-մայոր, խորթայն միության հերոս Անդրանիկ Ղազարյանը։ 1923-ի մայիսի 14-ին է ծնվել խորթային հայ կինոռեժիսոր եւ օպերատոր, Ուկրաինական խորթային հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Սուրեն Շահբազյանը։ 1940 թվականին հայ լրագրող, հաղորդավար եւ հրապարակախոս Ռոբերտ Մավիսակալյանը։ 1941-ի մայիսի 14-ին է ծնվել հայ քանդակագործ, մանկավարժ պրոֆեսոր Տարիել Հակոբյանը։ 1946-ին Հայաստանի պետական գործիչ Երվանդ Զախարյանը։ 1952-ի այսօրն է ծնվել ամերիկացի հայտնի կինոռեժիսոր, սցենարիստ եւ պրոդյուսեր Ռոբերտ Զեմեկիսը։ Նրա հայտնի ֆիլմերից են Հետ դեպի ապագա, Ով է դավել Ռոջեր Ջագարին, Ֆորեստ Գամ, Լքվածը, Սուրբ Ծնդյան պատմություն, Կենթանի պողպատ, Զբոսանք։ 1956-ի մայիսի 14-ին է ծնվել հայ դերասան Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Կամո Արզումանյանը։ 1959 թվականին ֆրանսիացի դերասան եւ կոմպոզիտոր Պատրիկ Բրուելը, 1964 թվականին հայ պատմաբան եւ քաղաքագետ Արմեն Այվազյանը։ 1969 թվականի այսօրն է ծնվել թատրոնի եւ կինոյի ավստրալիացի դերասանուհի Քեյթ Բլանշետը։ Նրա մեծ ճանաչում են բերել Ելիզավետա ավիատոր ֆիլմերը եւ մատանիների տիրակալը երակրությունը։ 1969-ի մայիսի 14-ին է ծնվել նաեւ ֆրանսահայ օծանելիքագործ գործարար Ֆրանսիս Քուրքչյանը։ 1986-ի մայիսի 14-ին է ծնվել ուկրաինացի երգչուհի Ալոշան։ 2010 թվականին Sweet People երգով ներկայացրել Ուկրաինան Եվրատեսիլ երգի մրցույթում։ 1981-ի մայիսի 14-ին է ծնվել հույն կիպրացի երգիչ Սարբելը։ Այսօրը տոնում են Վրաստանում Թամարոբան, Թամարթագուհու օրը։ Ֆիլիպիններում այսօր նշում են Սահմանադրության օրը։ Այսօր մայիսի 14-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 231 օր։ Եթերում օրացույցն է։